pa smo u prošloj emisiji govorili o tom vjerskom odgoju i svakom drugom odgoju, da jedna od obaveza roditelja prema svojoj djeci jeste da ga vaspita, da ga odgoji lijepim odgojem. Kako odgojiti dijete lijepim odgojem? U prošloj emisiji smo govorili čemu sve bi roditelj trebao odgojiti svoje dijete. Međutim, kako? Kojim metodama da se roditelj služi da bi imao vaspitano, odgojeno dijete. Mnogo je tih metoda. Ali zasigurno jedna od najboljih metoda jeste odgoj samog roditelja. Najbolja metoda u odgoju djece, odgoju djeteta, jeste odgoj samog roditelja. Pogubno je da se roditelji zalažu i zalažu da odgoje svoju djecu, a sami oni zapostavljaju svoj odgoj. Traže nešto od djece, a pritome sebe zaboravljaju. Najbolji odgoj djece jeste da se prije same djece, prije samog djeteta, roditelj odgoji. Da bismo imali odgojeno dijete, moramo posegnuti za lijepim, iskrenim govorom, lijepim, ispravnim primjerom, uzorom. Dakle, do nas je ponajviše. Ako želimo lijepu, odgojenu djecu, vaspitanu djecu, onda odgajajmo, odgajajmo i sebe. Jer dijete zasigurno u tim svojim godinama želi nekoga da uponaša, da nekoga slijedi, da nekoga uponaša, a zasigurno njegov roditelj mu je najbliži. I njegov roditelj mu je najpreći da se ugleda na njega. Zato posvetimo se mnogo, mnogo i svome odgoju. Odgajajmo sebe. Pa kada čujemo ezan, nemojmo samo nogu preko noge i govoriti djetetu požuri, abdesti se uči ezan da klanjaš. A mi sjedimo nogu preko noge. Ne, već mi prvi skočimo da se abdestimo, pa će se dijete ugledati za nam, na nam. Za nama će krenuti odmah da se i ono abdesti. Ne govorimo djetetu gdje ti je Kur'an, mushaf u rukama i ostalo, a mi rijetko ili nikako ne uzimamo Kur'an u svoje ruke i slično. Dakle, budimo mi ti prvi koji ćemo kod sebe imati taj lijep odgoj, pa onda očekivati je da i naša djeca se ugledaju na nas. Nemojmo kada nas neko nazove govoriti djetetu reci nema babe kod kuće, nema majke kod kuće i na takav način podučavamo našu djecu laži. Zasigurno također jedna od metoda da bismo imali lijepo odgojeno dijete. Dakle, metoda kako da odgojimo dijete, da ga vaspitamo. Jedna metoda koja se mora dakle poduzeti zasigurno jeste dakle, nadgledanje, kontrolisanje djeteta. I što je god moguće više da to bude tajanstveno. Da dijete ne zna da ga mi kontrolišemo. Jer počesto dijete daleko od pogleda drugih, a naročito svojih roditelja, upusti se ponekada u činjenje onoga što ne bi učinio pred svojim roditeljem. Zato nastojimo koliko smo u mogućnosti da kontrolišemo, nadziremo svoje dijete. Od malih nogu upozoravajmo svoju dječicu na loša dijela. Upozoravajmo na loše ljude. Koristimo maksimalnu priliku da im pojasnimo grijehe, loša dijela, ono što šteti i njemu i njegovoj zajednici, društvu u kojem će živjeti. Od malena neka stasa sa znanjem o tim lošim dijelima kako bi dakle od malena to se u njemu uvriježilo, učvrstilo, ukorijenilo i kasnije u njegovom životu tih dijela i ne bude bilo. Zatim, od malena, od malih nogu podučavajmo svoju dječicu kraćim kuranskim surama, osnovnim propisima, adabima, lijepog ponašanja, kako da pozdrave svoje roditelje, kako da pozdrave svoga komšiju, kako da pozdrave svoje goste, iskažu im dobrodošlicu i slično. Koristimo priliku i govorimo djeci o džennetu i džehennemu, velike skupove. Kada prolazimo pored velikih skupova, govorimo djeci o sudnjem danu. Kada se djeca obraduju nečemu, obradujmo ih i mi džennetom, govorimo da će u džennetu biti mnogo, mnogo više nagrađeni ako budu vjernici, ako se budu pokoravali Allahu subhanahu wa ta'ala, slušali njegove naredbe, ostavljali ono što Allah dželle vala zabranjuje i slično. Nastojimo što je god moguće više izgrati kod svoga djeteta svjesnost o Allahovom nadzoru. Da je dijete svjesno da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Ne mora biti svjesno da ga mi nadziremo i ne mora pratiti hoće li ga neko od ljudi vidjeti, već nastojimo koliko smo u mogućnosti da izgradimo kod djeteta svjesnost da ga Allah dželavala nadziri. I drugih metoda je mnogo. Da ukažemo na neke greške prilikom odgoja djece, prilikom odgajanja djece. Postoje dakle mnoge greške. Počesto roditelji nisu ni svjesni da griješe. Neki su svjesni i priznaju da je to greška, ali nemaju izbora. Pa nastojimo se upoznati s tim greškama i zajedno pokušati ih otkloniti iz svoga života kako te naše greške ne bi uticale na odgoj naše djece. Zasigurno, jedna od grešaka i nimalo dakle, primjerenih metoda u odgoju djece jeste tjeranje djeteta od kuće. Udaljavanje djeteta od kuće, pogotovo odricanje od svoga djeteta. Pa možemo čuti kako mnogi kažu svome djetetu ne vraćaj se kući dok se ne popraviš, dok ne budeš bolji. Ako ga mi otjeramo od svoje kuće, zar mu ima neko bolji od njegovog oca i njegove majke? Ako ga otjeramo od svoje kuće, gdje će otići? Otići će opet svome lošem društvu koje ga je možda postaknulo da učini to loše dijelo zbog kojega mi tjeramo od kuće. Ako ga otjeramo od kuće, gdje će otići? Otići će na ulicu. Zar će ga ulica bolje odgojiti od nas sami? Zato zasigurno greška u odgoju djece jeste da ih tjeramo od svoje kuće, a naročito da ih se odričemo. Mi smo zakazali u njihovom odgoju i na kraju opet stavljamo pečat na sve te naše greške u odgoju tako što ga jeli, odričemo se i odričemo trajno tjeramo iz svoje kuće. Zatim, ponekada zna biti greška u odgoju djece, dozvoljavanje drugima da i oni učestvuju u procesu odgoja. Pa počesto zna se desiti da djed i nena žele da i oni malo utiču na djecu, da odgajaju djecu i sl. Svakako djed i nena imaju svoje mjesto imaju svoje pravo. Oni se moraju poštovati, oni se moraju uvažavati, voliti. I mi svoju djecu trebamo podučavati kako da se obhode sa svojim djedom, sa svojom njenom, sa ostalom bližnjom rodinom ili slično. Ali ponekada ulazak djeda i nene u proces odgoja djeteta zna biti poguban. Razlikuju se metode od onog vakta, od onog vremena kada su nas, naši roditelji odgajali i djedovi, naše roditelje odgajali i dakle od ovog vremena u kojem mi sada živimo, kada mi trebamo odgajati svoju djecu. Možda će djed reći da se najbolje odgaja ili da je jedina odgojna metoda prut. Ne možeš odgojiti svoje dijete bez pruta. Ili na drugoj strani možda će njena reći ne, već hormašicom, gorabijom, odnosno sada u naše vrijeme čokoladom, bombonom, nekim drugim slatkišom i slično a složit ćemo se da nisu to jedine metode. Naprotiv, ponekada jeli, mogu biti i pogubne. Zatim, jedna od grešaka u odgoju djece jeste i daleko putovanje oca. Duže je odsustvo oca, babe od kuće. Počesto roditelj, babo, otac biva prinuđen da odlazi, da stiče na faku, da stiče obskrbu kako bi prehranio svoju porodicu, suprugu i svoju djecu, kako ne bi željeli i priželjkivali, puko priželjkivali ono što njihove komšije imaju, a oni nemaju, kako se ne bi snebivali i slično, odlazi od kuće. I to odsustvovanje zna potrajati. Narošto ako ode u neku drugu zemlju da radi, I to odsustvo oca i takako utiče na odgoj djeteta. Ponekada otac, babo zaduži svoga najstarijeg sina ili najstarije djete, bio sin ili kćerka, da on povede računa o ostaloj djeci. Međutim, djeca nemaju uzora u tom starijem bratu ili starijoj sestri. Imaju uzora u svome ocu. Zato što god više odsustuje babo, to više utiče na odgoj djeteta. Dijete u odsustvu babe čini loša djela. Nema više uzora ili nema više onoga od koga istrahuje pa čini loša djela. I što god više baba odsustvuje od kuće, to loša djela uzimaju maha kod njegove, njegove djece. Zato zasigurno kako majka, isto tako i babo je bitan u odgoju djece, u procesu dakle odgajanja svoje djece i ne mogu zasigurno jedno da zamijeni jeli, ulogu drugoga. Zatim, od grešaka u odgoju djece jeste i nedozvoljavanje djetetu da se igra s drugom djecom, već vođenje djeteta u društvo starih ljudi. Zaboravlja babo, zaboravlja majka, zaboravljaju roditelji da dijete najviše voli da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima. Zato pronađimo društvo svome djetetu, dobro društvo, korisno društvo od koje će samo slušati dobro, podučavati se i slično. Dozvolimo mu da se druži s njima. Nemojmo ga dakle samo voditi po društvima, po e, skupovima gdje sjede stariji, jer tu dijete ne osjeća rahatluk, ne osjeća jeli, radost i slično. Zatim zasigurno slanje djeteta u drugi grad na školovanje, pa naročito jeli, još dalje u drugu zemlju, zna biti velika greška u odgoju tog djeteta, u njegovom odgoju. Kada dijete nije na oku svoga roditelja, ne posmatra ga babo, ne posmatra ga majka, daleko osustvuje od njih duže vrijeme, onda zasigurno jeli, mi ne znamo šta nam dijete tamo radi, s kim se druži, kako mu je društvo, kada odlazi, kada dolazi, u čemu sve provodi vrijeme, otišlo je na školovanje, da li se školuje ili ne. Zato, dakle, zna to biti pogubno, poslije se odraziti na odgoj djeteta. Zatim, zasigurno nepridavanje pažnje djetetu, neuvažavanje djeteta, necijenjenje, nepoštivanje djeteta, Pa počesto kada dijete želi nešto da kaže, da iznese svoj stav, da iznese svoje mišljenje, biva ušutkivano, pa se majka istresa, pa se babo istresa, ti da imaš mišljenje, ko si ti, balavac i slično. Nema smetnje da saslušaš svoje dijete. To ne znači da moraš prihvatiti njegov savjet, njegov prijedlog i slično, ali daj mu do znanja da ga poštuješ. Daj mu do znanja da ga cijeniš. Kako stari kažu, ne ubijaj ga odmah u pojam. Znači, pusti mu, neka iskaže svoje mišljenje, svoj stav, a to ne znači da ga moraš i prihvatiti. Zatim, zabranjivanje djetetu da govori u prisustvu drugih, u prisustvu gostiju. Ovo ponekada zna biti i potrebno kada je djete manje, kada djete želi svašta nešto da govori u skupu, u društvu, jeli starih, našto gostiju i slično, takvo dijete je s vremena na vrijeme treba udaljiti iz takvih skupova. Međutim, ako je dijete zrelo, ako je dijete punoljetno, ako dijete koristi šutnju kada drugi šute društvu, da on govori i slično, ne prekida nikoga govor, zbog čega ga sputavati, zašto mu ne dozvoliti jeli, da i ono govori. Zatim, svađa roditelja pred djecom zna biti i kako pogubna u odgoju djece. Svađa roditelja pred djecom korenje majke, grdnja, psovka majke. Kada babo se istresa na majku, kada psuje majku pred djecom, šta će dijete korisno naučiti iz tog njegovog postupka? Zašto roditelji jednom se ne urazume? Pa ako već i moraju podignuti glasove, ako već na takav način moraju razgovarati, neka se onda sklonu negdje drugo, u neku drugu sobu. Kada dijete vidi kako babo psuje majku, kako galami na majku kako se dere na nju ili će zamrziti babu i žaliti majku ili će i on podučiti se babinim primjerom pa će kasnije on se istresati na svoju majku pa će i oni psovati svoju majku galamiti na svoju majku podizati svoj glas iznad majčinog glasa i slično. Zato roditelji, ako moraju da se svađaju, i ako svađa ne donosi nikakvo dobro, Ali ako moraju da se svađaju, onda neka odu u neku drugu sobu, neka izaberu vrijeme kada nema djece u kući i slično. Zatim zasigurno kažnjavanje djeteta udarcem kod prve greške. Je li djete pogriješilo, odmah mu šamaru zalijepi. Bez savjeta, bez ukazivanja, djete i ne zna da je pogriješilo. Možda ne zna da je pogriješilo. Posavjetuj ga, ukaži mu na bolje, ukaži mu na alternativu, a ne odma udarac. I također za svaku grešku ili šiba, kada dijete onda poslije otvrdne na udarce i otvrdne na šibe i svejedno mu bude. Zatim, izbjegavanje djeteta i nakon njegovog popravka. Dijete se popravilo, odustalo od loših dijela, od grijeha, popravilo se, međutim i dalje ne, to dijete se ne posmatra. Ne dozvoljava se djetetu jeli, da nam priđe i slično. To je dakle pogubno. Zatim zasigurno neposticanje djeteta na namaz od malih nogu, narošto dakle od šeste, sme, sedme godine pa dalje, ostavljanje djece da sjede pred televizorom, za računarima, za igricama i slično, dok se klanja namaz. Ne, već malo pomalo navikavajmo svoju djecu jeli, da i oni zajedno s nama stanu na namaz i da klanjaju namaz. Zatim, zasigurno, od grešaka u odgoju djece jeste i pravljenje razlike među djecom. Pravljenje razlike među djecom. Pa jedno dijete naziva pavetnim, drugo naziva zaostalim. Jedno dijete miluje, drugo možda dijete i šutne nogo. Ne smije se praviti razlika među djecom. Treba biti pravedan među djecom, voljeti istu djecu podjednako, savjetovati istu djecu podjednako, želiti svoj djeci korist jeli, pridonijeti korist, doprinijeti korist i odagnati, odagnati štetu. Zatim zasigurno laganje, davanje djetetu lažnih obećanja kasnije će se neminovno, pogubno odraziti na odgoj djeteta. Pa kada dijete plače, često majke znaju ušutkati dijete sa obećavanjem da će ići ovdje ili ondje, jeli, da će majka mu dati čokoladu ili slično, pa dijete ušuti i kasnije kada dijete ne ode, na obećano mjesto ili ne dobije čokoladu, nemojmo se čuditi ako dijete počne još više plakati ili ako dijete kasnije počne nas počne nas slagati kao što smo mi kao što smo mi njega slagali. Zasigurno također i to je prisutno kod nas da kada babo kori dijete, ukoliko je dijete zgriješilo i dijete griješi i dijete se ne popravlja i babo kori dijete, majka se ispriječi ispred babe i djeteta i kaže ne, moje djete je najbolje djete na svijetu, ono ne čini loša djela, to ste vi sebi umisli i slično. Ne, već dakle, babo i majka moraju zajedno učestvovati u odgoju djeteta. I ukoliko jeli, djete nije u redu, djete griješi, babo i majka zajedno trebaju analizirati njegovo stanje i znalaziti zajedno metode kako popravljati svoje djete, razgovarati o svome djetetu, kada djete dakle, nije tu u prisustvu, pa onda zajedno sa zajedničkim stavom i nastupom nastupiti prema, prema djetetu. Također ima roditelja koji imaju pretjerano lijepo mišljenje o svome djetetu, pa onda to djete umaze ili djete se omisli ili djete jeli, kasnije kad se sakrije od roditelja čini potpuno jeli, drugačija djela od onih dijela za koja smatraju njegovi roditelji da je ono takvo i takvo čini ta dobra dijela jeli, i slično. I na drugoj strani također da roditelji imaju pretjerano loše mišljenje o svome, svome djetetu. Kada će jeli, dijete počesto biti nepravedno optuženo, jeli, ispsovano, ukoreno, izgrđeno jeli, i slično. E, mnogo je također tih nepoželjnih stvari kod djece. Stvari koje su nepoželjne ili u šerijatu ili u običaju kod nas. Odnosno, dakle, ono što je nenormalno, što dakle nije normalno, nije običajno, nije dobro, nije lijepo i slično. Pa dakle, strah, kukač, kukavičluk. Imamo djece koja se mnogo plaše, koje su kukavice i slično, pa dijete ne znam, ne smije spavati u sobi samo osim sa svjetlom ili mora majka da spava s njim i slično, ne smije otići nigdje od kuće i slično, zato što ga je možda majka u početku zastrašivala mrakom. Nemoj tamo, mrak, poješćete mrak ili i slično. Zatim, osjećaj niže vrijednosti. Dijete osjeća ima taj osjećaj niže vrijednosti. Zašto? Zato što mu u porodici babo i majka nisu pridavali pažnju. Nisu pridavali pažnju, osuđivali su njegove stavove, njegova mišljenja, nisu mu dozvoljavali da iskaže svoje mišljenje i sl. Zatim, brza ljutnja i sržba, zato što se na vrijeme to nije sprečavalo. Kada se dijete od malena primijetilo da se brzo ljuti, da se srdi, to se trebalo od početka, od malena, jeli zbijati kod djece. Zatim, zavist prema braći i sestrama, određena djeca zavidna su prema svojoj starijoj braći i starijim sestrama i slično. Zašto? Zbog čega? Zbog greške roditelja. Zato što su roditelji posvećivali toj starijoj djeci ili mlađoj djeci obrnute, jeli, nekoj djeci od svoje djece, posvećivali su više pažnje, pa onda oni kojima je posvećivano manje pažnje zavidno su prema svojoj braći, pakosna jeli, i slično. Zatim neposlušnost roditeljima, neposlušnost roditeljima što je danas uzelo mnogo maha, a možda je to razlog i naše neposlušnosti našim roditeljima. Mi nismo bili poslušni svojim roditeljima, pa onda djeca su se ugledala. Dakle, nisu imali primjera, nisu imali uzora. Džaba je govoriti, djeco, morate poštivati roditelje. Djeco, trebate se obhoditi tako i tako. Roditeljsko pravo kod vas je ogromno, a, rodit, a djeca ne vide nas da mi činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Zatim, nevođenje računa o stidnim mjestima. Danas imamo djece svakako obučene od malena. Od malena. Djeca, ženska djeca narošto, utegnuta su, oblače kratko odjeću i slično. Zašto? Zato što su vidjeli majku. Majka na takav način se nosi. Majka na takav način pred svojom djecom se nosi. Nije skrivala stidna mjesta je ili slično razvratno se oblačila. Zatim laž, psovka, ružne riječi jer su mu roditelji bili uzor u svemu tome. Roditelji su mu bili uzor. Čuo je prvu psovku čuo od svoje majke, od svoga oca je li i slično. Zatim krađa pušenje, zbog nevođenje brige također o svome djetetu, odsustvanje oca od kuće, nekontrolisanje djeteta, puštanje djeteta da ide s lošim društvom i slično. Uglavnom, dakle, greške su brojne, metode također kako odgajati svoju djecu na drugoj strani su brojne. Roditelji bi trebali, dakle, da analiziraju stanje svoje djece, da kao što sebi žele dobro, da žele dobro i svojoj djeci. Ako nisu sposobni, ako ne znaju, neka onda odu, neka se posavjetuju sa učenim ljudima, sa ljudima koji imaju više iskustva, s onima koji su odgajali svoju djecu ili koji rade u tim odgojnim ustanovama da zatraže savjet. Kako da odgajaju svoju djecu? Brojni su također razlozi iskvarivanja, iskvarivanje djece. Za kraj spominjem samo nekoliko prije svega zasigurno za postavljanje odgoja. Nismo dakle ni svjesni koliko, naročito u ovim vremenima, kada se sve loše nudi našoj djeci na svakom koraku, nismo ni svjesni koliko smo potrebni odgoja. Zato zasigurno jedan od razloga iskvarivanja naše djece jeste zapostavljanje odgoja, nevođenje uopšte brige o odgoju djeteta. Zatim stalne svađe, prepirke roditelja uslijed čega djete nema rahatluka, nema smiraja u svojoj kući i onda odlazi od kuće. Odlazi od kuće, odlazi na ulicu, sve više i više vremena provodi daleko od kuće i tamo se odgaja, a čemu će ga ulica odgojiti. Zatim zasigurno jedan od razloga i tekako bitnih razloga iskvarivanja djece jeste razvod roditelja. Razlaz, dakle razvod ili kako se to kaže talak, razilaženje roditelja, pa onda dijete živi s jednim roditeljem ili majkom ili ocem, a nemojmo zaboraviti da su oba roditelja i tekako bitna u procesu odgoja djece. Zatim zasigurno jedan od razloga iskvarivanja djece zna biti siromaštvo i siromaštvo. A složit ćemo se da većina ljudi koji su siromašni, oni su dobrim dijelom izabrali sebi da budu siromašni. Oni su dobrim dijelom izabrali sebi da budu siromašni. Mnogi takvi su lijeni. Mnogi takvi su navikli da žive od sadake, da, da žive od zekata i slično. Kod muslimana naročito, i govorimo prije svega o njima, i njima. Kod muslimana ne smije da postoji riječ ne mogu. Ne mogu to uraditi. Dakle, može teže ili lakše, ali ne mogu ta riječ ne smije da postoji kod muslimana. Većina muslimana danas koji su siromašni, siromašni su zato što su lijeni. I zbog toga to siromaštvo ne ostavlja posljedice samo na njih, već ostavlja i na njihovo potomstvo, na njihovo porod, na njihovu djecu, pa počesto znaju djeca zbog tog siromaštva. Iz želje da imaju ono što imaju druga djeca, znaju se upustiti u krađu, krasti, da bi imali jeli, ono što imaju i drugi. I zasigurno jedan od razloga iskvarivanja djece jeste loše društvo, loš uzor. Loše društvo, loš uzor, zato gledajmo dobro s kim se druži naše djete, odnosno kakvo društvo odabiremo svom, svojoj djeci, svome jeli, djetetu. Uz Allahovu dozvolu u našim narodnim emisijama govorit ćemo kako je to Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam odgajao djecu ili posebno kako je odgajao omladinu. Kako je odgajao omladinu. Složit ćemo se jeli, da većina nas uh, posvećuje pažnju, posvećuje svoje vrijeme djeci dok su malena, međutim kada dođu dakle u te godine puberteta, mnogi dakle bivaju prepušteni ulici, društvu, otimaju se, otmu se svojim roditeljima i odgoju i slično. Pa ćemo uz Allahov subhanahu wa ta'la dozvolu govoriti u našim nadnim misijama kako je to Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam odgajao omladinu. Allaha subhanahu wa ta'la molim da nas učini od onih koji slušaju, zatim slidi ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'la da nas pomogne u odgoju nas samih, a zatim i naše djece i da nas učini predvodnicima bogobojaznih vjernika. Allaha subhanahu wa ta'la molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wasallillahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.